Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння прагуляемся па сталіцы пад дажджом у кампаніі з мастачкай прадстаўніцай знакамітага мастакоўскага роду Асанай аракчевай добрага вечару спадарня Асана добры вечар рада вас бачыць <laughs> я таксама вы, вы зараз неяк даволі рэдка бываеце ў мінску ну перыядычна але, але, але так ну, так част ну да ну у меня іншае жыццё асабістае зараз у гамбургу так мае сябры ведаюць ну можете сказать ўжо што ў гамбургу у вы уже свая як у мінску О, ну э, сярод моих сяброў і сябро моего мужа я уже свая да я скажу э, можа параўноўвалі напрыклад альбо бачаніка падабенства у гамбургу і мінску не падабенства падабенства ну надвор'е я б сказала ну не нешта ёсць падобнае зараз таксама там дождж Вось э, там шмат дажджоў і але там адзінае што толькі не бывае такога сильнага морозу Вось і не так шмат снегу Ну у нас таксама зараз не шмат снегу бывае ну, зімой <laughs> <laughs> прошла зіма такая была ну, мне так. скажу што мне сні Але думаю што сённяшні дождж нам не перашкодзіць добра Ой, дождж судоно восень дождь? Я, я люблю любую пару года но восенню павінен быць дождж агампуры шмат дажджоў і я памятаю э, калі была нараство там ўсё э, э, тыдзень дождь дождь и дождь так что я прозвычаялась уже до дажджа супер тады скажите калі ласка ад гамбургу перайдзем да мінску непасрэдна з каго ўвогуле пачаліся у вас у раду мінчукі вы якім пакаленні у Так у перша бацька так разумею бацька прыехаў мінск так? бацька прыехаў у мінск маці бацька прыехаў з яраслаўшчыны маці прыехала з беларускай вёсачкі вось так атрымалася бацька прыехаў э, як он казаў шляхами ваеннымі у 44 годзе а маці э, так цікава маці сама з беларускай вёскі э, паехала з маленечкай у вёсачкі Ци поступила у Москву, э, адвучылася там і прыехала па размеркаванні ў Мінск. <laughs> Вось які шлях маёй матулі. Да, да, да, да. Ну, ў Москве, да, да, да. вось яна так вот і э, ці вырашыла, ці э, размеркавалі. Ну, карацей кажучы, гэта было э, спецыяльна так зроблена, щоб мой тата і мая маці тут сустрэліся. Маглі б вось казаць, што маглі б не а бацька, калі прыехаў у Мінск, уже ж так і не вярнуўся больш у Расію. Ён прыжыўся, ён, ён, ён, ён спачатку с 44 -го года до 50 ён у армі тады 7 гадоў служылі восьось і ну ён уже маляваў шмат і ён вельмі яго была мара працягнуць навучанне маляваннем і ён у 50 поступил мастацкую вычэльню а 53 у толькі што адкрышася тэатральны мастацкі інстытут по аддзяленню жывапіс скажу для слухачоў что тэатральны мастацкі інстытут гэта сёння беларуская ну, дзяржаўная акадэмія мастацтва так. да як тэатральна он існавал але як вось мастацкія гэтыя прадметы толькі ў 53 годзе так што ён быў у першых э, у першых студэнтаў сярод першых самых знакамітых студэнтаў так вось могло не не магло не здарыцца тады п я не нарадзілася ну так, <laughs> ну так але, але я у першым пакаленні але першая моя э, больш першым пакаленні моя сестра Алёна старэйшая на 5 гадоў так а потом Марына да а потом Марына таксама да А вось я уже як бы за ними хвосцікам таким і вось як да і пра, пра мінск майго дзяцінства і ці Ну, вось э, першы пункт у вас э, у вашым маршруце э, які вы прапануеце для знаёмства з вашым мінскам значыцца парк горкага з боку вуліцы першамайскай вось ну, адтуль мы будзем стартаваць А так. чаму абралі менавіта для старту вось гэтае месца менавіта парк горкага з боку вуліцы першамайска да я адразу анансірую што так здарылася што я жывучы ў мінску у прапіска ў мяне восем разоў мянялась і <laughs> все э, ну ну зараз я сказала у цэнтры таму што да мікрараёну ніколі я не даязджала цэнтравая да я кажу не больш цэнтравая была потым я раскажу зараз карацей кажучы так э, так цікава вось заўсёды все круціцца вакол э, адзіных месцаў бо э, я нарадзілася там э, зараз там находится на магазин он был э, был трикотаж зараз сделай сам и он угу, нават майстер не да а раней там была гауптвахта я народилась у гауптвахте <laughs> ну короче кажется там была комнатка 8 метров там вся наша сям'я ютілася і тата мама это першае іх жыллё сумеснае было вось мои сястрычки нарадзіліся Ну я якраз таксама нарадзілася тут А калі мне был год мы уже пераехалі на берасцянскую а яшчэ ну і тут же так цікава Э, мой тат, это, это выпадково, что мы, э, я народилась и там, что нам жилье дали, именно это там. А папа же там служил, я э, как раз вот там служил, и оттуда, оттуда ходил ее малевать в парк Горкера. Там у меня вот тогда уже с парком Хорха было все связано. А потом нам дали цудовную двухпокаевую квартиру Хрущевку. На, на, это на Берестянской. На Берестянской. Я же, короче, ну вот, тебя на себе уявляю, где это Берестянская. Зараз расскажу. То есть мы просунулись трохи вышэй туды э, в это зараз там вось калі прайсці на э, военные могілки вверх вверх вверх э, это вось там берасцянская э, Ось зараз там што зна... там такі три ці чатыры былі пяціпаверхавыя хрушоўкі такія і шмат дзіцячых садкоў зараз в адным з гэтых дзіцячых садкоў э, кітайская амбасада знаходзіцца. Ну я, ну я ведаю, паглядзіце па карце. недалёка. можа вы <laughs> сарыентуеце па нейкіх такіх э, э, э, ну, непасрэдна такіх для вас знакавых месцах. Могілкі, таму што у меня ўсё мне было мне был год калі мы засялились это было такое счастье в эту маленькую проход с проходной комнаты э, хрушевку на 5 уже было больше можно было носиться, да, по, по, уже, по, так, уже две и, и балкон и пятый поверх а малявал где батька ты а вось э, я зараз потом я да расскажу про гэт, ага, про, да, про, про, про дзяцінство нам вайсковых могілках карацей кажучы вось все на, наши нейкія у страхі нейкія страшылкі гэта бы праходзілі хто-нибудь раскажа а там такое было если ты пойдзеш там на тых могілга той той ой і страшно і цікава і ходзім і днём ну карацей кажучы мы заўсёды туды хадзілі нешта там кто-то раскажа ну шмат было чаго потым піянерамі могілкі эти убіралі таксама было карацей кажучы до 76 -го года э, там до 76 -го года гэта маё э, было вось вось гэта вакол парк горкава таксама тут то Вось. А самае наверное месца я яшчэ ну вось атрымліваецца з бацькамі. Я тры разы кватэру памяняла, потым мы пераехалі на ленінскі праспект на цэнтральным потым ну пра далейшае это да, <laughs> пазней скажу у меня адзінае месца было якое я лічу сваім як бы як бы радавым гнездом гэта майстэрня вы ж мы да яе крыху пазней вернемся абавязкова да я хацеў бы яшчэ спыніцца каля парку горка таму што наколькі mm -hmm. невядома там таксама даволі цікавая і ў нейкай ступені ну, калі не лёса вызначальна то вельмі знакавая сустрэча адбылася э, калі ваш бацька там э, маляваў а да да да, да да да да ён маляваў я ён так э, яго такое жаданне было маляваць і калі які свабодны дзень ён хадзіў у паргоркава на Э, было э, у іх калі ён служыў э, у арміі ён чарцяжы маляваў і было шмат паперы і там ён нейкую акварельку ўжо з'явілася не не не не не відаць нават і мары не было яго але вось ён калі вучыўся ён прыйшоў студэнт владимира гальцоў ён скончыў два годы маскоўска вучылішча ён прыйшоў суці сыцюднікам з алейнымі фарбамі вось упершыню мой тата побачыў алейныя фарбы ён давал э, раз пораз это цюднік э, он з ім хадзіл і вось он калі маляваў э, якраз праходзіў як ён потом пазнал ну два таких салідных мужчыны проходзілі это был віталь цвірка і э, э, волкаў у э, вось яны так о солдатик ты неплохо так малюешь кажут можа вось у нас якраз э, вучэльня открылася мастацкая так ты вось як скончыш и поступай и ён пачаў хадзіць э, к, э, к волкаву на курсы он сказал мы курсы ёсць э, ну не тое что курсы вечерні малюнак тое что у нас было і ран... калісьці ў мастацкай інстытуцыі я не веду зараз ёсць няма вось вечарам і калі быў час калі адпускалі яго яны малявалі гіпсы хадзілі ну то есть тое что вот базовое тое что ім было не дадзена з дзяцінства быў у него настаўнік малявання калі ён у турбанова жыл але ну что гэта на такім узроўні дзячым было калі калісьці там восьось ён займаўся вельмі сур'ёзным і калі вот 50 год і все скончылася яго армія і ён э, ну так хацелася яму туды паступіць і і ён прыйшоў а уже пачаліся заняткі ўжо верасень кастрычнік і і яму ён э, тата мой спамінаў што ему бебель параіў скульптор бебель параіў э, э, што на ты схадзі ты прынясі свае малюнкі можа дам слова якое замовы ён калі прынёс свае малюнкі это на самой справе былі прафесійныя малюнкі мой тата за один год скончыл тры курсы Таму што ён настолькі валодаў вучэльня да вучэльня то есть ён месцілася Э, тады на оперны э, они э, розныя но я больш помню что оперным тэатры доўгі час оперны тэатр дзесьці яшчэ было але у асноўным гэта оперны тэатр карці кажучы вось ён і так он не 5 гадоў вучыўся а тры гады все отвучыўся ён выдатнік был і поступіў вось толькі что адкрыўшыся без ён нават был так добра вучыўся ён толькі здаваў жывапіс малюнак і кампазіцыю так это реально зрабіць ці не у а я не ведаю я не ведаю мне здаецца яны настолькі все такія былі апантаны усе все гэта э, военное пакаленне что яны ну, там там такі курс был цудоўны такі курсы бо себе э, все знакаміты мастакі хто вучыўся разам вучыўся разам Вось его сябра Фёдор барановскі э, цудоўны мастак Леніч Шемлёў э, э, грамыка э, кашкурэвіч паплаўскі тады ў армію забралі ён бы таксама он вучэльні разам вучыліся але ён э, пазней потым поступіў потым э, глазава такі вот хто ведае а э, анікейчык са скульптараў ну шмат там такая плеяда а Э, не помнішчы ну шмат мастакоў цудоўны выпуск уявіў сабе такую карціну сядзіць у парку горкага салдацік падлетак ну ці салдацік ці просто падлетак нешта малюе праходзіць Аксана Ракчыева побач <laughs> і вось вы маглі б зрабіць тое што зрабіў Віталь цвірка з волкам <laughs> у парку не ну я зараз не, не шмат у парку гуляю але я ну вось прапаную я ж настаўніцай была я ж выкладала у работала в школе с мастацким ухилом и могу гонорыться. Некоторые вучни скончили по этому мастацкую вучельню и неплохо вучились. Там у меня так само, как у таты и у мамы, есть мы э, задатки некие наставницкие. <laughs> Вось. Но у парку, ну, не, не ведаю, не ведаю. <laughs> Треба приглядаться зараз. <laughs> Далі ў маршруце мастачкі Аксаны Ракчевай вайсковыя могілкі. Э, прызнаюся, я познім вечарам ніколі па могілках не гуляў, э, таму нават цікава э, пагуляць. туды накіруемся прывіды прывіды туды накіруемся пасля паўзы пакуль прапановую перапыніцца нагадаю нумар для смс 9705 can be strange good and bad in so many ways and in time you will find that things are always what they seem no well I've got something to say but you might laugh Joke or run away. Cause I'm awkward and nervous. Sometimes I don't say much at all. But if the rain гуляемся не па-мінску разам з мастачкай Асанай Аракчывай нумар для смс 9705. Ну дашлі мы да вайсковых могілак другі раз Страш... дайшлі Стра... так. страшылак наслухаліся анансавалі ўжо гэтай страшылкі А што сюды прывяло акрамя страшылак Чаму э... хочацца вы сёння ў гэтым вечарам завітаць на гэтыя вайсковыя могілкі э, ну дзяцінства яно і нейка яка была одну э, мы сябе неяк э, с, с, с маімі сястрычкамі неяк нейкую таню нашлі маленькую дзяўчынку і як быццам мы яе ахоўвалі мы тады хат... да да мне нейкая магілка маленькая яна для нас як быццам уже я за, зараз як быццам родная была мы да ёй хадзілі мы кветкі нейкія складалі мы там ну нейкая свае думкі былі то есть тое что на самой справе <laughs> так мне стыдна э, э, на самой э, скажу про да. чаму <laughs> <laughs> я ж не сказала <laughs> что я нават тады не ведала что помнік янкі купала ці э, там э, якубу коласа там э, ёсць что там такія ну там эти невядомым салдатам мы это ведалі нас вадзілі тады а для мяне ну больш больш вот вот это антураж но мой тата яшчэ мне нечым вось зараз зараз я вяртаюся туды думкамі я мой тата шмат маляваў вось гэтую э, александра неўскага царкву і я зараз нахожу яго ну, раней знайшла выставляю яго акварэлі і цюды калі яшчэ не э, э, дрэўцы былі невялікімі зусім хаця пра дзяцінства кажуць э, дрэвы вялікія былі а калі б я прайшлася па сваім двары да ён э, такой маленькі а мне казалася там усё жыццё зімой мы каталіся э, в, э, там на санках з горкі сушыліся э, у пад'ездах тады ж не было этих дамафонов не зачыняліся бегалі па этажах у слепого кота гулялі там гэта не... як, гэта як? Гэта... Што, Пакуль... я зараз э, гульні дзяцей Э, Значить, на могілках знайшлі нейкую як сказали, таню, <laughs> таню, якую, таню. Да, э, у сляпога кота ніка гулялі што гэта за гульні вы разумееце што сёння э, у у пакалення тых хто сядзіць у смартфонах так далей просто зараз мне зараз пачынаюць ведаць що такое класікі у которой у нас ну у нас не было тэлевізора я не не памятаю да якога час до пятого класа можа у нас все жыццё было на на на вуліцы во дварах мы на берасцянскай на берасцянскай класі классики, скакалки, битки там, у кого покруче битка, фантики, секретики. Э, потом шалаши строили, когда после э, Нового года там елки, э, мы шалаши, некие на древах шалаши строили. Там. Я завсёды с мальчишками была. <laughs> По Да по древу гусила. И, а слепого кота, это покуль сушилась наша одежа, покуль мы на, на этих на санках покатались, уже попы мокрые, а домой пристил к этому мокрым, ну, батьки скажут, ну что ж ты. Ну, я, Э, развесим у подъезде на батареях и завязываем в очи и друг друга шикаем. Вот. А <laughs> час от часу некая соседка э, злющая такая проходит, а ей цап. <laughs> Короче, кажется, были разные истории такие. И тренули на баранке у На баранке, да. А еще мы делали, ой, рогатки делали, стреляли рогатки, а потом залазили на дах и забирали эти, как они, пробои назывались, вот с теми, <laughs> какими стреляли. И потом, я помню, помню, гляжу на свой балкон, я ж пятом поверх, и я так, ой, мой балкон, голову свешусь. Зараз я, я ой, с, такой, с такого поверха, это ж высоко, ой, як страшно. А тогда ничего не было страшенно. Войнушку гуляли, казаков разбойников, у фарбы была такая, краски э, э по-русски была, городки ножичками так само там отчикали, кто больше земли. Видать, я больше за всех, потому что я до Гамбурга уже дочикала. Землю делили? Да, землю, да, да, круг, круг такие э, там кидаешь, и куда ножичек та, э, у того отчикиваєш. І вони так я... да, чикувалися? І, до да, гамбурга. Да, чи, да, да, гамбурга. Може, далі вже треба чикати <laughs> ножички. Ось таке весело вільме дитинство було. Ну, все на вулиці, все життя на вулиці. Ви скажете того, що, мені здається, сьогодні зникло. Зникло, да. Я свого сина виганяла просто палкою, сказала, щоб до 9 годин гуляв на вулиці. І він зараз мені каже, мама, мені так було не цікаво. Я ходив кругами, я сяду там, посижу сам. Треба мати вигнала родила сына, я а выгнала... сын ходит кругами вокруг да, дома. А вокруг... Я, я думала, и он там, ну, э, ти на велосипеде. Он, а, и велосипед поставить, и, и не текаво, и это не текаво, и на горке не текаво. Ой, ну, я... <laughs> Ось. У вас, до речи, шмат портретов, не вы казали про то, что завсюду цікавили вас твары людей, особливо близких. Mm -hmm. А калі узгадать э, близких людей, э, ваших батьков, которые приходили до вас в э, гости, ці батьки ходили, ці ёсць нейкія твары якія вось засталіся перад вачыма у вас па сённяшні дзень сяброў ці так, блізкіх людзей блізкіх людзей, людзей вашихх бацькоў а Ну вось э, тата калі уехаў э, з радзімы ён там на ну, 47 года э, яго маці памерла э, тата 41 таму у него засталіся толькі два браты ўжо паехалі у э, іншыя гарады адзін рыбінск другой э, потым лавайску э, знайшоў жонку і засталіся две малойшыя сястрычкі і тата потым калі ён уже яшчэ не, не, не пажаніліся і не пазнаёміліся с маёй мамай а не пазнаёмся пізнашчостым ось он перавёз у ў мінск э, знайшоў ім працу жыллё сваім сястрычкам і вось тое куды мы хадзілі ў госці гэта к маім цёткам э, і у іх таксама у адной цёці веры э, сястры папіной было тры дачкі ёсць тры дачкі ну тры мае дваюродныя сястрычкі у другой адна то есть у нас адні дзяўчыны былі і мы заўсёды хадзілі ў госці они недалёка ад нас ад берасцянскай жылі они на на ой, як он называется там э, кінотэатр змена там недалёка вось тым раёне вы жылі і я памятаю что такое было свята мы все этой кампаніі нашай большой к іх кампаніі все збяремся э, таксама у них у них была большая хрушока у них была такая распашонка на зямлю <laughs> это я потым дзяліла тады яшчэ не ведала як надо э, падзяліць так добра э. да адбіраць да у них было бо э, ці три ці чатыры ну таксама ну оно ж все маленькое да. але казалось нам тады что это такая вялікая кватэра і памятаю заўсёды мы шлі і песню про чорного кота э, пелі і тата вось яшчэ вспомнила эти вайсковыя могілкі і калі мы вярталіся адтуль мы э, на трамвай э, два прыпынкі і потым сваю берасянку уверх туды падымаліся бо там ніякі транспорт не хадзіл і вось усе э, мама і две мае сястрычкі шлі ўздоўж могілах а папа такі смела ну трошки румку ўжо ўзяў і ён мяне на плечы і мы з ім праз могілкі <laughs> ну там па... ну, так страшна, была прыгода такая Ён жа мне і байкі страшныя рассказывала рассказывала всякія страшныя байкі калі, калі выйшлі праз эти могілкі <laughs> мне ж ай, ну, гэта ж цікава я ж не адна я ж байкам на плечах сижу а я так трымалася за плечы ну, ну такія вспаміны засталіся так, як, так, як так адбылося што вы пасяліліся наколькі я разумею паправчу калі ласка калі ага. маю рацыі пасяліліся у кватэры азгора да вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, гэта над кінотэатрам цэнтральным да, да, на да, это, это кватэра кватэра якая спецыяльна строілася под азгурам Таму что там адзіная была кватэра э, э, э, на из чатырох чатырохпакаёвая астатнія на кожным этаже па две кватэры то есть это спецыяльна пад яго нават у нас там сце... паверху одна кватэра только была ці як у нашым да ну пад'ездзе так у нашым паверсе одна кватэра да одна кватэра там там 146 метров ну, это, ну зараз ну, можа, пасля, это... хрушчова да, да, да, да. там як хацелі адцяпаць э, зямлю то тут можна было уже разгуля <laughs> на, на самой справе там Віталь у нас стаял телефон з'явіился наконец-таки телефон на берсцянска у нас не было телефона вам оказала что не трэба вам три звонницы не было телефона і вось і телефон на калідоры стаяў а там была один пакой э, самый вялікі 40 э, метров і э, там са сцены это відаць там для згорання мы э, музыцировали они там ці што ну такое вось а бацькі э, у той э, калі прайсці там э, недзе там <laughs> недзе там на краю земли <laughs> недзе там да, да, да. і калі тэлефанавалі і тата ці там мама дома я <laughs> кажу прабачце зараз пагляжу они смяяліся думаю здзекуюсь на самой справе не ведаю я не там ці не там пасля такога конечно это был а чаму мы там мы стаялі на чарзе саюзе мастаком на свае хуршо кропки нам прапанавалі тое тое і мы э, мама кажа ой вы так хацелі быстрэй перасяліцца так хацелі іх это хорошо і тая хорошо нейкае на жудро ўсё хорошо ўсё хорошо а маці мудрая была она все чакала і мы першыя стаялі ў чарзе а за Ірысакавічы далі свой дом э, в том крутым раёне пуліха ўсіх крутых тады і вось так нам пашчасціла што мы атрымалі такую кватэру які лёс далейшы гэтай кватэры а гэты э, гэта было вельмі цудоўна конечно але ну я самая першая ясна відаць самая шустрая самая першая замуж выскочыла восьось это у якім там годзе 84 85 восьось мае сястрычкі яшчэ заставаліся там і потым настаў час это здаецца 94 год калі трэба уже усе усіх свая сям'я трэба было неяк дзяліць то Не, і на той час мы ну, як зараз бізнесмен ці хто ён там ну кара, ці мільянер ну караці кажучы ён знайш ну, на вельмі добрыя варыянты і таму вось і атрымалася што вось я з бацькамі у три места змянила. Потім з першим мужем так атрымалося, що все поляпшали, поляпшали наші э, умови жильові три. Три квартири змінили. Ну і вже з, з, з другим мужем я вже дві квартири змінила. А ось у, у, у цій квартири більше ніколи після того не були? Нет, не была. Николі Бо не было жадання? Я, я, ну, там усё, зараз усё зачынена, і э, на самой справе у меня... Э, Мне гэта, э, конечно, для меня было вельмі цікава. Вот тады я была центравая. Я в 76 годзе, я пошла у сёмы клас у 42 школы, это было круто, это было у центры. Тады, а у Мінску я, ой, у, на Берасянке я спачатку 91-й школе, а потом 19-й вучылася. Змянила школу, таму, што 91-й был іспанскі язык, А ў 19 школе был ангельскі А мы уже ведалі што мы пераселімся а іспанскі не вельмі папулярны тады был і мы ведалі што відаць мне ну трэба на ангельскую мову ісці вось якраз 42 школ і тады на прашпекце 5 вакон на прашпект адкрою в окно еще метро тады не было і мы з сяброкай сядзем так і глядзім хто там кінотэатр цэнтральны прыходзіць нейкія хлопцы ім та -та -та -та. а дзяўчынкі <laughs> так, ну і такое юнацца прайшло вось у меня А сами в кино бегали у центральной? Ну, э, мы его больше слухали. У нас одно окно э, находилось на кухне, и оно якраз выходило во двор. А там, когда особо летом, там отчинялись в окна, и, и мы могли кино. слухать. А тогда же фильмы все же э, однолько вышли. Мы их по сто раз некоторые глядели, и уже можно было не глядеть, бо разумели. Французские комедии, та, такие любимые всякие наши фильмы. И вот мы вот это слухали, уже кожное слово наизусть <laughs> ведали. Вот, а что для вас э, на проспекте? Вы принципово калі пісписали пра свой маршрут напісписали менавіта ленінскі праспект натуральна адразу нас э, так да гісторыі вяртае э, праспект незалежнасці э. сёння што для вас вось бесследна просто знікла назва на гэтым праспекце а да, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то дарагім блізкім нейкім і зараз э. няма гэтага дакладу <laughs> сразу такой смешны ўспамен прыём пункт стэклатары там быў <laughs> это ведаеце вот э, галерэя мастацтва вось што э, так, так, так. салон называе там да там было вот такі там дзе гаражы там такі і вось займалі калі у бацькі адкрыццё выстаў і <laughs> шмат ты шкалатары мы з сяброўкай на кіно да так пайшлі здавалі і ў кіно вось это у нас было такой заробак на ну, хорошо хороший заробок насамрэч чаму не самі сабе зараблялі на, ну, на кіно вось. А яшчэ было добра што вось на, насупраць это был салон зараз галерэя мастацтва э, не, некаторы некаторы час э, мой тата там там узначальваў тады был э, як-то мастацкі савет калі прымалі э, карціны так что ён э, часа часу тата з дома ішоў туды насупраць вось <laughs> якраз і прыносіў это вось, як аль, цветочка аленькі калі прывязі мне там э, цветочка таму то то тут і папа прыносіў такія падарунак мне на, на дзень нараджэння той нейкую сумачку скураную то нейкіх э, там э, цацак таких чорціках нехта рабіў з гліны такія вось вось такія кое-што заста засталося у меня зараз таго момента то нейкі так? то бранзалет нейкі у майстэрню завітаем абавязкова на вуліцы Леніна праз некалькі хвілін нагадаю што калі ёсць пытанне ці пажаданне на адрас спадарня Аксаны можна даслаць смс на нумар 9705. she's just перадачы Віталя Краўчынкі мінская друкаванка нагадваю што з мінскам сваімі сваёй знакамітай сям'і нас сёння знаёміць мастачка Аксана Аракчева. Вось акурат у прыйшлі да таго вельмі знаковага ў вашым жыцці месца гэта вуліца Леніна э, дзе знаходіцца майстэрня я так разумею гэта ваш галоўны адрес галоўна да, гэта моя прапіска гэта мае радавое гнездо як я кажу э, я э, якраз мой тата атрымаў майстэрню у той ход калі я нарадзілася таму гэта месца которое я заўсёды з дзяцінства ну, заўсёды была майстэрня я... это ніколі не была жылая кватэ нет это заўсёды была майстэрня як мой тата казаў калісьці там это яна я е, мне здаецца нават будавалася спецыяльна э, што пад майстэрню бо там э, мой тата казала не то фатографы не то архітектары нейкія былі но ну, ну там нейкія соседзі былі недаволены імі што они неяк сябе паводзілі недобра там шумелі і ну, ресторан падздам а пера тым заря называўся ён зара а потым падздам колькі ён назваў змяніў гэты ну, меня нават ад зары гэтай відаць тата збіраў там нейкія відаць былі такія букаўкі куды стаўлялись і вот эта арматурка <laughs> мой, мой тата я, я казала плюшкін заўсёды все любіў збіраць ліч э, калі новыя будавалі ён нейкія калёсікі там усё у меня зараз <laughs> захоўваецца ну нешта прыгадзілася ён шмат паліц зрабіў там з таго што вось э, не куплял таго што <laughs> назбіраў там шмат марожаніцай я я недавно выкіну ну як недавно 10 гадоў я э, вырашыла там парадак навести. И выкинула. А зараз шкадую мороженицы. Ты мой тата... Который принес из этого ресторана? Э, ну, я из этого, видать, из этого, эти с мусорки там принес. Это же ну, уже можно на выставу. А я 10 годов тому думаю, треба навести э, этот марафет. Что это тут такие, эти самые? Ну, так что вот такие э, всякие речи. Ну, так что это специально было под майстерню, а не под мастацкую. Я не там с двумя мастаками, с его сябром Федором Барановским. Редактор пасюпевичам яны хадзілі да ўладаў э, прасілі чтобы ім далі это пісалі што они будуць вельмі добра сябе паводзіць не будуць шумець буду тихонечка маляваць <laughs> там все ну і вось так яны самі сабе выбілі майстэрню эту ну і потым адзін мастак атрымаў э, майстэрню э, с фёдором барановскі это лепшы сядр сябр за ўсё жыццё яшчэ залозны у таты майго был вось такія сябры якія ушлі рана вось ну адносна рана но 75 годзе уже Фёдор барановскі атрымаў майстер Ну і так она э, сталася нашим родавым гнездом все мы вучыліся э, там э, то есть все наши і першыя малюнки захоўваюцца і ўсё хотел запытаться э, мне такое адчуванне что вось тэма майстэрня она просто помнится по некімі вельмі на сённяшні момант я думаю вельмі каштоўнымі рэчамі вось ці шмат там рэчы э, бацькіце я вам пакажу усе чулі усе чулі запрашаю да больш у вас там віджа з вакна фантастычны і хто попадае усе корэспандэнты і фатографы і усе сябры А можна мы сфатаграфуем і вось моя відаць серыя так, вот это відаць вы ведаеце мінскія вокны вось это серыя пайшла я думаю, для слухачоў ўсё ж такі варта сказаць, э, што вы бачыце ў э, акно я бачыў весь наш стары горад верхні горад то что да нават і ніжні горад там бачна зараз правда трошки застраивается всякими непрыгожымі хутка вось калісьці было вось тое і дух то захаваўся но ну, ён захаваўся у татавых творах 60-х гадоў по творам менавіта по бацькавым творам я узнала что калісьці трамвайчик по плошы свабоды заводы хадзіў вось я а ён хадзіў ён хадзіў відаць з інтэрнацыянальнай і заварачваў і заварачваў ля профсоюзов оно или як это Республіки зараз так э, э, каля прафсаюза ці, ці... не не, не бл бліжэй тут э, кансерваторыі адразу налево туды ішоў дзе дзе новую дзіцячую філармонію адстроілі так, так, так, так, так. і ўніз ішоў туды вось трамвайчик вось вось гэта у яго творах у яго цюдах захавалася і потым я пачала кніжкі глядзець пра мінска э, фото і на самой справе вось так што вот это вот все захавалася і такі было утульным у вось яшчэ можа правінцыальны такі мінск но ён такі вось на яго творах застаўся і нават мой тата вот калі зруйнавалі на даже сам процесс руйнования этого э, будинка благого театра першы, да, э, да, где побудавали калі вось у яго четырех этюдах э, захоўваецца гэты момант калі вось рушылі вось гэта ну нас сапраўдны мастаку быў фотоапарат но ён ёсць усё это зафіксаваў сваіх творах мне гэта зараз так вось яно гру і душу хрэ і такое я разумею что мой тата сапраўдны такі пантаны мастак который жил you. выключна мастацтвам тое што он э, рабіў творы заказныя то что э, зараз некаторыя кажуць ой гэта на патрэбу э, уладам там то есть все к гэтаму святу к таму святу але э, па-першае гэта был очень вельмі э, творчы падыход яны працавалі спачатку эскісы добрые рабілі з нату натуру малявалі по тры-чаты гады э, эти творы вялікія якія зараз у музеях захоўваюцца і гэта ён жа ён жа патрэ потри... йому... сім'я потребувала їжі. Ну, натурально. ну, три дачки. І, ну, треба ж було ніяк заробляти, це заробок. А те, що його і цюди, ось це його душа, яку, ну, ось яка на самій справі шмат заховалася, ось приходьте поглядіть, у нас великий скарб, ми заховуємо татові твори. Ну, ось, це... ну, це... ось я лічу, зараз у мене, це мої... Мо гэта мой абавязак гэта э, маё жыццё на будучыню а захаваць э, творы или каб яны ў музеях былі і вось э, ўсё э, зрабіць э, каб моему хватату не, не забылі тому что гэта на сапраўды э, хлопец з расійской вёсачки прысвяціў усё сваё жыццё беларусі маці познаёміліся неподалёк на площадь это да да да да вось добра что вер караці кажа вось вось все вакол майстэрні круцца і познаёміліся яны калі ну тайды конечно конечно, так <clears throat> э, такі будынак зрабілі з, з нашага касцёла, што ведаць там фізкультурніка там калісьці было збілі ты купалы, прыстроілі такі э, прафсаюзны такой фронтончык вось но вось там яны якраз на свяце это дзень канстытуцыі здаецца але мой тата уже ну, тады гэта быў непасрэдна культурніка да там было это свята і мой тата спецыяльна попрасіў у там такая гісторыя ён э, сваю э, сястрычку веру ён э, знайшоў э, працу она працаваў в ательлье а моя маці якраз прыйшла по размеркаванню пасля політэхнічнага інстытута яна прыйшла направілі там тут туды таксама працаваць ён э, там і убачыў мою маму ён попрасіў сваю сястрычку чтобы яна добыла это білеты восьось чтобы как-то ее запросила ну вось такое ён гэта гэта падгадаў а мать моя не ведала вось і ён познаёміился і вылез за гэтага моманту яны заўсёды былі ў жыцці разам э, праз паўгода они пажаніліся вось і это было э, тут і на самой справе і для мяне гэта месца вызначальнае э, духоўна менавіта в это касцёл я хожу кожную нядзелю я хожу это мой касцёл і кожны так... прахожу так і, і думаю ну як вот можна было з касцёла ў свой час зрабіць да. спартыўную залю ну ну я ну хотя якісь чырвоны ну, там чырвоны ўсё ж такі касцёл там э, э быў кіноклуб калі ці дом, дом кіно там быў да, дом кіно дом кіно ну, да, ну, я не, была яшчэ кіно Ну тым не менш для мае жыцця гэта было э, вось тут момант калі але зараз я кажу я э, вось кожную нядзелю хожу туды і думаю пра як они пазнаёміліся тут а зараз я хожу і так. э, вось Это мне таксама месца вельмі блізкае. Яшчэ ёсць у маршруце адзін пункт, Гэта вуліца аэрадромная каля да. аэрапорта адзін да, <laughs> да. А што тут А што тут восьось так вось Мне казалася, што калі быў першы муж, это я пакахалася на заўсёды, але <laughs> так упершыню э, на заўсёды. Але так атрымалася, ну што неяк мы розныя былі. У меня заўсёды мне хацелася штосьці вось новае мяняць. Ну я потым пачала разумець, што немножко не мой чалавек. І вось я сустрэла э, праз 10 год э, вось майго мужа бацьку майго сына вось ну тады ён быў тады ён бы жанаты але я б зразумела что вось моя моя любоў на, на, на заўсёды вось гэта я Ой, все былі в шоке я бросаю сваю мужа мы разменьваем кватэры я з'язджаю на аэрадромную вось ну, бліжэй не зусім уже цэнтр но ну, э, не ну это не зусім цэнтр но тады тады ввогуле калі я жыла на прашпекце для мяне гэта вёска я вось там я, это... я, як вы як вы як вы это перажылі цэнтра ну, на аэродром, тады да. мне было ўсё роўна тады вось каханне что было недзе недалёка і вось да а тады вось калі жыла на прашпекце садзішся на тралейбус уже зараз не памятаю які нумер это была э, канечная яго остановка і он разворачивалася я такого такое конец света але з гэтага аэропорт а таксама з аэропортом мне связ из э, аэродромной и за аэропортом э, я э, памятаю раней я к сяброўке летала у тамбоу яна вышла замуж туды поехала і один раз я вот біліся адтуль летала я ж не думала что зараз моё жыццё будзе звязана з аэродромами але я сваю мужу хельмуту кажу это ж надо чтобы мне паляцець да цябе э, э, э, са аэрадром мне надо с свайго аэрадрому прыехаць спачатку на аўтобусе потом перасесці яшчэ на аўтобус а потом з таго аэрапорта то есть зараз у меня такая э, жыццё аэрапартовское якраз пачалося ну вось і вось і там і вось мае шчасце у кватэры номер 13 13 мой любимы номер мы жылі на прашпекце по номеру 13 моя маці зараз калі памянялі квартиру 13тым доме таксама жыве я у кватэры номер 13 і там нарадзіўся мой сын моё шчасце вось Ну а на жаль, майго мужа ўжо няма чатыры гады вось і мы вот з сынам жывем на аэрадромныя зараз. Ну, в принципе мы дошли до концевой кропки кажуць але я пакуль вас не отпускаю <gasps> хорошо не отпускаю есть некі некалькі простеньких пытанням про сям'ю мы поговорили хочется некалькі простых пытанняў якія не тычацца непосредственно успамінаў а вы мінск і дзень сённяшні. Але пра гэта праз некалькі хвілін. Добра. thing was leading to the next a bit of more than I could choose I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay. had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand facing face So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay. кукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў гуляем сёння па-мінску з аксанай ракчывай я вось казаў пра некалькі простенькіх пытанняў насамрэч не вельмі проста чым для вас мінск пахне альбо з якім пахам вы у вас асацыюецца мінск у Ой-ой-ой. Ведете, у, скажем, у, у Риме пах кавы, у Парижа э, пах круассана, ну, мне, а у Минску? Я не ведаю, мне здаецца пах ліпы, вось ліпавы пах, я не ведаю чаму. На праспекце, відаць, было ліпаў шмат. А да. дзе іх было так шмат? Они шмат былі, зараз маленькія пасадзілі, маладзенькія, а раней они такія старыя былі. І я, я памятаю, як гэтыя ліпы, і да, цвілі гэты пах, відаць. Шмат пахаў. Ну я маю наці, які, які убіўся Шмат... просто в нос разам заўсёды. Вось пра фарбы я хацеў дарэчы запытацца, які колер э, вашага мінска? Мінск, Мінск. Ну я э, калі я малюю Мінск, я, я зараз так э, э, такі жоўты, такі охрысты, охразалаціста і фіялетавыя на кантраст. А гук мінска для вас які? гук ну зараз наверное гук метро <laughs> самолет <laughs> не надо про самолеты э, троллейбус гук троллейбуса я калі жила на проспекте то Вось у меня якраз вось эти проводы проходзілі і чапля... ходил, ч, ч, ч, да да віда двойка і чапляліся якраз я сплю і так чапляюцца эти тынь і эти і такой ён э, я под яго засыпала каза бы так ну гучны але але так не як колыбель так такая так была э, каля э, трамвайных рэек мне калі заставаліся на ноч сябры на прызналіся божак ты спіш на трамвайных рэках а я привык з якой кніжкай у мінску вам найбольш у ту утульна <laughs> зараз нямецкім разговорнікам <laughs> не, я зараз вучу нямецкі з кніжкай караткевіч яго зборнік якое якое месца мінску стараецеся абыходзіць ці ёсць такое месца абыходзіць ну вось ой ну не, не, не. зараз менавіта зараз так, так, так. Ой, зараз так непрыемна э, рядом з цыркам ісці вось калі гэта страшэнна гэта вось э, так, так, так. дзе было Причым, не старыч... не схавацца гэтага я, я, я на самой справе пужаюся я яго пужаюся будынка а помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае мінску караткевічу калі б трэба было прыдумаць слоган мінску ці дэвіз як бы ён гучаў Ой, Ці просто як бы вы опісалі мінск адным сказам там чатырма пяцю словамі кажу мінск ну каля архітэктура сталінскі ампір але зараз ён это сам ну так ну, я не ведаю ну я Ой, завжди калі Логан, такі, такі слова, я, я пужаюся таких слов, я не вельми сур'єзний. Я, сур'єзні. я забираю це питання назад. Забирайте назад. Це мой родний город, і він застанеться, як би його не, не портили архітектури, але він застанеться завсюди мені родним. У любую пару года, ось це я скажу. А про Логан не надо, я Добре. таких слов не ведаю. Дякую вам великі за екскурсію по вашому Мінську. Час ефірний виходить, тому я нагадаю, що сьогодні шпацерували по столиці разом з мастачкою Оксаною Ракчевою. じゃあ lights out in the night. Got any sun apart? And every dream is far too sweet. I let them all come down. I do not know that we will meet. Do not know that now. Before coming home. my hands will touch outside the name of love. Out here where nothing is too much, people play in gloves.